amnestiren, amnesti internazionalen arabera, beldura eta eja asko gomernamenduek sahara zidute eh, jenden gogoan, eta ez bakarrik gogoan, behinan eh, ekintzak ere izan dira, iru alor berezitan diskriminaketak, eh, gaitzak, estado batuetan biztan da, eta ere eta ere Europan, Europako eskitu gitan, Txinan, Rusian, eta kasik euh, munduko parte guzietan diskriminaketak eh, edo pobreen aurka, edo errefusiatuen aurka, edo emigranteen aurka, edo, ara, edo homosexualen aurka, asko, asko eh, talde tipituak eh, izan dira, zango petan kasik. Eh? Bere zita sunbat, zosten horretan, errandu zen bezala, izendatuak dira eh, pertsona horiek, diskriminaketa gauzatzen duten pertsona horiek hori behia da? aurten zuzendariak, eh, estaduen zuzendari batzu, eh, izendatuak dira, biztan da Trump behinan ere, eh, eh du terte han Filipinan dena, eta Xi Jinping, eta Egiptako eh, zuzendaria ere, eta El Sisi, eh, generala, eta bai. Hori berezia da aurten eta ere giza eskubide ekonomiko eta sozialak hori ere edo urraketak aipatzea usaiak meino gehiago. Justuki, zer dira, hor, eh, aipatzen dituzunak, diskriminazio ekonomiko, sozialak, zer dira? Bai, hori, eh, aurten beraz, bereziki aipatua da, edo, eman Etxetari kanpo emaitea, e, Espainiaz ere hori aipatua da, eta ere Afrikan, ara bi emiteko emaiteko, Afrikan, Nigeria estadoan, ere jendeak hola milaka bere entxetik kanpo eman dituztela, biztanda etxe ederrak eh, berriak egiteko. Kasiak ere janduzu, osasun gintzan, lan gintzan, estatu batzuk ez dutelako eskaintzen hori egitarri hori ere azpimarratu da txosten hortan. Bai, azkenean asko estatuak ez dituzte errespeta gertatzen eh, eh, eskubide horiek. Eh, etxeak, bon, haipat dugu hori, etxe bizitza, behinan ere, behinan ere, um, ura, ura, ur garbi eskubidea ere, edan garria, Peru estadoan, eh, bereziki eh, otokton delako horiek, talde tipituet, bakarrik ur zikina dute eta edateko. Eta ere, beste txemplu bat uh, Sierra Leonen, laueun pertsona hildira uh, eh, lurpean, benen bakarrik etxeak ez baitziren hor eh, behar, hor eraiki behar. Pobreak zirelakotz ara ziren lan jerean eta hildira lujaren pean.